Sevda dedim bilir misin göze almak ölümü Sevda dedim öyle değil hiçe saymak bir ömrü Sevda dedim terk etmek ana baba kardeşi Eşi dostu arkadaşı yari yareni Sevda dedim terk etmek Ana baba kardeşi Eşi dostu arkadaşı Yari yareni Sevda dedim bilir misin vazgeçmek maldan mülkten Sevda dedim öyle değil değişmek dipten kökten Sevda dedim terk etmek Ana baba kardeşi Eşi dostu arkadaşı Yari yareni Sevda dedim terk etmek Ana baba kardeşi Eşi dostu, arkadaşı, yari yareni